Շրջափակման պայմանավորված Ստեփանակերտում այս օրերին կան մի շարք խնդիրներ, թերևս դրանցից առավել ծանրերից մեկը շուրջօրյա ջուր չունենալն է։ Այն, որ Ստեփանակերտում հնարավոր է ջրանջատումներ լինեն, մասնակիցները կանխատեսում էին դեռևս ամիսներ առաջ։ Խնդիրն օրերս ավելի շոշափելի դարձավ մայրաքաղաքի որոշ հատվածներում։ Անկանոն ջրանջատումները անհանգստության ալիք բարձրացրին բնակչության շրջանում։ Շուրջօրյա ջրամատակարարման խափանման պատճառների մասին մանրամասներ է հայտնում ջրմուղ կոյուղի ընկերության տնօրեն Գագիկ Վարդիկ Պողոսյանը։ Կապված օթի բարձր ջերմաստիճանի հետ քաղաք սնուցող վերգետնյա գետերի ջրի քանակը քչացել է։ Հոսանքի հովհարային անջատումների հետ կապված արտիզան պոմպերը աշխատում են հովհարային ռեժիմով, դիզվառելիքի բացակայության ընդհանրապես վառելիքի բացակայության պատճառով էլ հնարավոր չէ օգտագործել գեներատորներ, որ เป զի արտիզան պոմպերը սկսեն աշխատել։ 3 հատ ֆակտորից Ստեփանակերտ քաղաքում 12 շրջօրաջրամա մատակարարման գոտիներից 3 գոտիում առաջացավ ջրի սակավություն 4-րդ 5-րդ գոտին դա ընդհանուր մի գոտի է 10-րդ գոտին մեկ էլ 9-րդ գոտի որը ընդհանուր կազմում է Ստեփանակերտ քաղաքի մոտավորապես 20%-ը իդեպ նշեմ որ թվարկած գոտիները ամբողջությամբ չի ջրազրկված այդ գոտիների մոտավորապես 10-15%-ը նշված գոտիների ամենից բարձր դիրքում գտնվող թաղամասերն են։ Համեմատելով երեկվա եւ այսօրվա ջրանջատումները Գագիկ Պողոսյանը ուրախությամբ նշում է, որ 15%-ով ավելի քիչ անջատումներ կլինեն, քանի որ քիչ քանակությամբ դիզվարելիք են ստացել, ինչը թույլ է տվել որոշ չափով կարգավորել խնդիրը։ Գագիկ Պողոսյանը լիահույս է, որ շուտով կկարողանան վերականգնել մայրաքաղաքի 24 ժամյա ջրամատակարարումը։ Հարցին հնարավոր է արդյոք գրաֆիկի տեսքով հանրությանը տեղեկացնել առաջիկա ջրանջատումների մասին ջրմուղ կոյուղի ընկերության տնօրենը պատասխանում է ցանցը կառուցվածաշրջօրյա, այսինքն ցանցը մեր շրջանցող ցանց է, հնարավոր չի ցանցի մի մասը անջատել, մյուս մասը թողել, բացի դրանից, եթե ընդհանուր օրվա կարգավորիչ ջրամբարից փականները փակենք, ընդհանուր ցանցը միանգամից դատարկվելու է, որից հետո օրվա կարգավորիչ ջրամբարում ջրի քանակը բարձրանալուց հետո նորից թե փականները բացենք, այդ սախ հավաքված ջուրը գնալու է մնա ցանցի մեջ։ Այսինքն մեկը նույն ձևի այս պահին ցանցում այն թաղամասերը, որոնք ժամանակ որ ջուր չունեն, այդ ժամանակ էլ այդ նույն խնդիրը առաջանալու է։ Այստեղ մենակ տարբերությունը այնա մնալու, որ աշխատակիցները ավելի շատ են չարչարվելու, որովհետև ցանցը եթե դատարկում է նորից սկսում է ջուր լցնել, ցանցում առաջանում են օթից խցանումներ են առաջանում։ Սկսում են աշխատակիցները տարբեր թաղամասերից, տարբեր բարձր դիրքերից այդ ցանցի մեջ այդ օթը հանելը, որ เป զի ջուրը նորմալ սկսի հոսել։ Գագիկ Պողոսյանի խոսքով ջրանջատ աշխատումները կախված են նաև նրանից, թե որքան ջուր կօգտագործեն մեր քաղաքացիները հանգստյան օրերին, երբ բոլորը տանն են։ Բացի 3 գոտիներից, այլ գոտիների անջատումներ դեռ չեն կանխատեսվում։ Ստեփանակերտի բնակիչներին հորդորում են խնայողաբար ու ըստ անհրաժեշտության օգտագործել ջուրն ու ըմբռնումով մոտենալ խնդրին։ Երբեմնի մաքուր կոկիկ ու օրինակելի քաղաք Ստեփանակերտի այս կամ այն հատվածում այս օրերին կարելի է հաճախ տեսնել նաև լի աղբամաններ ու աղբակույտեր։ Ստեփանակերտի փողոցները մաքուր էին նույնիսկ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ ռմբակոծության ձայները թեկուզ 10 րոպեով լռում էին, փողոց էին դուրս գալիս Սանմակրում իրականացնող գազམ་ակերպության աշխատակիցները, որոշ թաղամասերում հենց մայրաքաղաքի բնակիչներն ու մաքրում փողոցներն ու աղբահանում իրականացնում։ Արցախի լիակատար շրջափակումից հետո սակայն հազվադեպ կարելի է տեսնել կիսամաքուր թաղամասեր, դատարկ աղբամաններ։ Այս օրերին նույնիսկ կարելի է տեսնել շրջված աղբամաններ, գրությամբ աղբահանում չի կատարվում, աղ աղբը աղբար կղմի գցեք։ Այս գրառման հեղինակներից տիկին Իրա Ստեփանյանը նշում է, քայլին ստիպված են գնացել։ Աղբամանը շրջանք հենց մոնք, այս սեզ շրջապատում ապրող բնակիչներս բոլորս միասին։ Որևէտև էս արդեն բոլորն են գիտենք մեր իրավիճակը, որ աղբը շապատական մի օր ընտանում։ 40 աշճան ջերմաշճանի տակ 10 մետրի վրա աղբելա թափած է, դաժե մայթով անցնելու տեղ չի եղել։ Այդ աղբեն ամանից հենց իր ամաչից այնպեսի հոտակյամ, այնպեսի թունավոր հոտ, Ես էլ ասմա ունեմ, որոնք նես հիվանդ կարանչուն թաշնչի։ Ամառնա նորը 40-աշնա ջերմաշնա տակ պատուհաները ոչ ոք այդ շրջապատի մարդիկ ոչ ոք կարացած պատուհաները բացին։ Իրենց տան դիմաց տեղադրած աղբարկղի արկայությունը սակայն հիմա չէ, որ անհանգստացնում է շրջակայքում ապրողներին։ Իրա Ստեփանյանը իր եւ հարևանների անունից վստահեցնում է, որ աղբամանի տեղադրման վայրը նպատակահարմար չէ։ Այդ աղբամանը տնելուն հենց առաջի օրվանից ես շատ դեմ եմ լա, որովհետեւ առաջինը, եթե ինձ հետ որևէ մեկը չհամաձայնի, խնդրեմ թող կոմիսիան կստուգի նայի տեսնա եթե հարմար տեղ է пожалуйста թող մնա այդ աղբամանը Այդ աղբամանը հենց պրյամոյ տոնը, դաժե մի մետր էլ չտեն կերան։ Պատուհանը հենց այն այդ աղբամանի վերևն է, որտեղ որ ապրում է 4 երեխա։ Տրան էս 10 մետր վերև մանկապարտեզ է գտնում։ Տրան դիմացը գտնում է բանջարեղենի խանութը։ Հենց ամիջապես կողքը գտնում է հացի փորը։ Էն մի կողքը գտնում է մսի խանութը, վերևը գտնում է մի ուրիշ մսի խանութ, գտնում է խորովածանոց։ Այդ մսի խանութի մեջ ամիջապես շատ անօրինական է, թոքյան ստուգեն տեսնան տեղ իրոք հարմար աղբամատինիլի հետ է։ Աղբարգի տեղադրման որոշումը պատահական չէ կայացվել, ասում է Սանմակրում Հոակի տնորեն Եղիշե Մանգասարյանը։ Այն տեղադրվել է հենց տվյալ տարածքի մակրությունն ապահովելու ու բնակչությանն ավելորդ խնդիրներից ազատելու համար, ասում է։ Այլ հարց է թե բնակիչները որ տեսանկյունից են նայում խնդրին։ Հիմնականում այսօր մենք չենք կարող սեփական սեկտորները մեքենան ուղարկենք տներից աղբը հավաքեն։ Որտե սեփական սեկտորները մենք թողում որ տեղադրենք որևէ մինտեղ աղբարկը։ Հիմա երկու օր չեն կարողացել մենք այնտեղ սպասարկենք վարելիք իզու պատճառով որ վարելիք կա։ Հետո մենք մատակարել ենք։ Այդ աղբարկը անձամբ իմ հանձնարարությունով դա տեղադրել ենք, որովհետև տվյալ այդ հարևանները, տվյալ այդ բնակիչները, Սասուցի Դավիթին, իրանք որտեղ աղբարկը չի եղել dinleyin. dinleyin benim tapım. Եղիշե Մանգասարյանի խոսքով հետամուտ են լինելու խնդրի լուծմանը, նույնիսկ պատերազմի ընթացքում ռմբակոծությունների ու տագնապի ձայների ներքո անդադար աշխատող այս կառույցի տնորենը ցավով է նշում, որ շրջափակումը դժվար հաղթահարելի խնդիրներ է ստեղծում նրանց համար, նշում այս օրերին ինչպես են կազմակերպում աղբահանումը։ 4 մեքենա է աշխատում, թավ կիսածա։ Մի օր աշխատում են վերևի մաս, մի օր ներքևի մաս։ Եթե լինում ավարել եք, այդ ձև աշխատում ենք, եթե չէ, արդեն հասկանալի է, գործը շատ դժվար է, չենք ենք հասցնում, ասենք այդքան մարդ եւ այդքան մեքենան չի կարող լիարժեք ապահովի մակրությունը քաղաք, որովհետեւ մեր մոտ աշխատում էին օրը 13 ավտո, իսկ հիմա 4 ավտո, որը հիմնականում սա ձեռով են աշխատում, ձեռով աղբարկները թափում են, ձեռով լցնում մեքենա։ Շրջափակման վերացմանը զուգահեռ կվերանան բոլոր խնդիրները, ասում են զրուցակիցներս։ Պարզապես պետք է ունենալ համբերություն, փոխհմբռնում ու մեկը մյուսի աշխատանքի հանդեպ հարգանք։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։